Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili krčenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Da čujemo e, raspored mobilnih eko otoka, što kažu iz e, čistoće na samom kraju naše emisije. A, mobilni eko otoci trenutno su postavljeni na području Gradca, Orlovca i Pokupske doline i tamo će se nalaziti do nedjelje, odnosno do 2. listopada. S tim da evo samo bih usput još spomenula da je Gradska čistoća u suradnji sa gradom i Centrom za gospodarenje otpadom Kodos započela i sa edukacijom građana vezanom za razvrstavanje otpada u kućanstvu. I ta edukacija će se u predstojećem razdoblju razdoblju provoditi pro gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Tako je jučer, odnosno u srijedu, održana prva u prostorijama gradske četvrti Rakovac. A sad, e, evo, ako je netko zainteresiran e, za takvu ovaj, vrst edukacije, više informacija e, može o samom mjestu i vremenu, znači održavanje edukacije, odnosno rasporedu, dakle, kad će u kojoj gradskoj četvrti, odnosno mjesnom odboru biti, može pratiti web stranice čistoće. uh Ostaje nam još samo najaviti sljedeći sljedeću emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili krčenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Prije toga imamo i okrugli stol, čini mi se prije najave mm, sljedeće emisije. Tako je, sutra uh, u petak uh, Ekopan uh, dakle sudjeluje na jednom okruglom stolu. Riječ je zapravo o okruglom stolu o karlovačkim kupalištima i rijekama koji se provodi u okviru ciklusa predavanja Zavičajne čajanke, a u, u organizaciji Zavičajnog odjela Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić. Uh, naziv okruglog stola je Karlovačka kupališta naše ljeta i tu će se zapravo biti će zapravo govora o cijeloj toj povijesti, dakle i o Foginom kupalištu i općenito o kupalištima na Karlovačkim rijekama. Ehm, sam okrugli stol održava se dakle u petak u 11 sati na terasi hotela Korana Strakovčić i evo otvoreno je za javnost tako da svi koji su zainteresirani. Onda možemo reći da se vidimo sutra, <laughs> a o čemu ćemo govoriti u sljedećoj emisiji? Pa evo naša sljedeća emisija, sljedeći četvrtak 6. E, listopada, <laughs> da listopad je, e, govorit ćemo o pravu na pristup informacijama. Evo, smatram to onako jednim dosta bitnim pravom e, koje stoji zapravo na raspolaganju svim građanima s kojim e, dobar dio građana još uvijek nije upoznat, pa evo možda da ih malo više upoznamo s time. Radujemo se sljedećem četvrtku i e, točno u jedan sat ponovno ćemo pokrenuti emisiju Zeleni telefon. Marija, hvala vam lijepa. Hvala tebi. <laughs> Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.